ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا Na tumekwisha bainisha katika Qur'ani hii ili wapate kukumbuka lakini haikuwazidishia ila kuwa mbali nayo. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtaghaw ila dhil arshi sabila, sema lau kuwa wangelikuwa pamoja naye miungu mingine kama wasemavyo basi wangelitafuta njia ya kumfikia mwenye kiti cha enzi. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala ametakasika na ametukuka juu kabisa na hayo anayoyasema. Tusabbihu lahu samawati السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ۖ innahu kana haliman ghafura, zinamtakasa zote mbingu saba na ardhi na vyote viliomo ndani yake, na hapana kitu ila kinamtakasa kwa sifa zake, lakini nyinyi hamfahamu kutakasa kwake. Hakika yeye ni mpole na mwenye maghfira. wa idha qara القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا na unaposoma Qur'ani tunaweka baina yako na wale wasioiamini akhira pazia linalowafunika وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا Na tunaweka vifuniko juu ya nyoyo zao wasije wakaifahamu na tunaweka kwenye masikio yao uziwi. Na unapomtaja katika Qur'ani Mola wako mlezi peke yake basi wao hugeuka nyuma wakenda zao nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa وإذ hum najwa وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Sisi tunajua vyema kabisa sababu wanayosikilizia wanapokusikiliza na wanaponong'ona. Wanaposema hawa madhalim, nyinyi hamumfuati isipokuwa mtu aliyerogwa. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Tazama vipi wanavyokupigia mifano, basi wamepotea. Kwa hivyo hawawezi kuipata njia. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا Na walisema, je, tutapokuwa mifupa na mapande yaliyovurugika, tutafufuliwa kwa umbo jipya. Qul kunu hijaratan au hadida, sema uweni hata mawe na chuma. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yuiduna قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا au humbo lolote mnaloliona kubwa katika vifua vyenu watasema nani atakayeturudisha tena sema yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza watakutikisia vichwa vyao na watasema lini hayo sema asa yakawa karibu يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا siku watakapokuiteni na nyinyi mtamuitikia kwa kumshukuru na mkadhani kuwa hamkukaa ila muda mdogo tu الله أكبر الله أكبر sisi tumebainisha katika Qurani hii kwa uwazi mzuri tukipiga mifano na kutoa mawaidha na hukumu ili wapate kuaidhika hao washirikina lakini nyoyo zao zimekuwa kama mawe kubainisha huku hakukuwazidishia ila kuzidi kuwakimbiza na haki ewe nabii ili kudhihirisha upotovu wa madai yao wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu sema lau kuwa wapo miungu wengine pamoja na Mwenyezi Mungu kama wasemavyo hao miungu wangelitafuta njia kumfikilia huyo mwenye ufalme wa mwisho ili wapate kushindana naye Mwenyezi Mungu ametakasika kabisa kama anavyostahiki na ametukuka aliyemkuu shani yake na yote wanayodai kuwa wapo pamoja na yeye miungu wengine Hakika mbingu saba na ardhi na viumbe vyote viliomo humo vinamtakasa na kumtukuza na vinaonyesha uzuri wa kumbwa kwake na kutakasika kwake subhanahu na kila upungufu na kukamilika ufalme wake na kwamba yeye hana mshirika na yeyote katika viumbe wa ufalme wake ulioenea vyote hivyo vinamtakasa na kumsifu lakini makafiri hawafahamu hoja hizi kwa kutawaliwa nyoyo zao na mghafala na Mwenyezi Mungu ni mpole kwao na mwenye kuwasamehe wanaotubu. Kwa hivyo hawafanyii haraka kuwapa adhabu. Ewe nabii, unaposoma Qurani inayotaja dalili za haki, sisi huweka pazia lenye kukuficha baina yako na wale wasioamini kufufuliwa na malipo pale wanapotaka kukushambulia. Kwa hivyo hawakuoni na kwa mujibu wa hikma yetu ya kupotoa na kuongoa huweka vifuniko juu nyoyo zao wasipate kuifahamu Qur'ani ilivyo. Na katika masikio yao hutia uziwi, basi hawasikii lenye manufaa kwao. Hayo ni kwa sababu ya kupindukia katika inda yao na majivuno yao. Na pale unapomtaja Mola wako mlezi katika Qur'ani peke yake bila kuwataja miungu yao, wao basi hurejea nyuma wakaacha kukusikiliza. Sisi tunajua vyema vile wanavyoisikiliza Qur'ani na ilhali wanaikejeli na kuifanyia maskhara na huku wanakusikiliza. Nao wanayaficha iliyosemwa na hiyo ndiyo kauli ya wenye kudhulumu katika siri zao wakisema ikiwa mtamfuata huyu basi hamumfuati ila mtu aliyegeuzwa akili yake. Hebu angalia vipi walivyokushabihisha. Wamekushabihisha na mtu aliyerogwa na wakakuita kohani, mtunga mashairi, wakaipotea njia ya hoja. Kwa hivyo wasiweze kupata njia ya kuzua tusi linalokubalika au kwa hivyo wakaukosa uongofu na wasipate njia ya kufikiria. Wanaokataa kuwa watafufuliwa wanasema hivyo tutafufuliwa baada ya kuisha kuwa mafupa yaliyobunguliwa na mapande mbalimbali tukawa hai na umbo jipya haya hayaingia kilini. Ewe nami, waambie, hata mkiwa mawe yasiyo na uhai, au chuma ambacho ni kigumu kuliko jiwe. Au umbo jingine lolote ambalo mnaona kwa mawazo yenu haliwezi kuwa hai, basi hapana shaka yoyote mtafufuliwa. Watasema kwa kuona ni muhali, nani atakayeturisha hivyo? Waambie, atakurisheni mwenyezi mungu, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza watakutikisia vichwa vyao kama mastajabu nao wakisema kwa kejeli huko kufufuliwa unakutuahidi kutakuwa lini na nataraji kutakuwa karibu na siku atapokufufueni Mwenyezi Mungu kutoka makaburini kwenu mtafufuliwa nanyi mkimshukuru na kumsifu Mola wenu mlezi kwa ukamilifu wa uwezo wake na mtadhani kuwa hamkukaa makaburini kwenu ila muda mchache tu mtaona muda ni mfupi kwa mnasaba ya hayo mnayoendea.